Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā raidījumā Vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts, radio Marija klausītāji, ir viena minūte pāri diviem. Uh, tu klausies raidījumu vienkārši un mierīgi, un šeit uh, studijā uh, Ojāra Vācieša ielā 6 esmu es, māsa Meinarda, un šis ir kārtējais mūsu raidījums. <laughs> gribu sacīt, ka mm, šis jau ir otrais rādījums, kuru es eh, nu, gatavoju, mēģinu, mēģināšu <laughs> novadīt, pateicoties uh, klausītāju uh, ziņām, kuras viņi ir uzrakstējuši, uh, ieteikuši savus tēmas, un man rindā jau ir vēl divi, <laughs> divu rēdījumu tēmas, bet uh, ja kādam ir arī kāda uh, tēma prātā, kas būtu interesanta un par kuru uh, tu gribētu dzirdēt, nu tad tev šodien ir iespēja uzrakstīt vai arī uzrakstīt uh, vispār izziņu vai epastu uz radio un pateikt, uzrakstīt, pateikt, padalīties, par ko tu gribētu dzirdēt, kāda ir tā tēma, kas tieši tevi interesētu. Savukārt šodien tātad mēs turpināsim zināmā mērā pagājušās otrdienas tēmu, pagājušo otrdienu mēs runājām par svēto mīsi, par euharistiju, par to, kāpēc tā vienmēr ir svētki, ja tas interesē un pagājušo otrdien neklausies, tad jāmeklē arhīvā, bet šodien uh, Eh, es esmu devusi redījumam tādu nosaukumu dievišķais ieslodzītājs, jeb uh, Euharistijas kults ārpus svētās mīsas, jo tā nu skaisti tas ir mūsu katoļu baznīcā, ka mēs kungu Jēzu Euharistijā, jeb šajā te maizes zīmē, mēs viņu varam sastapt ne tikai dievkalpojuma laikā, ne tikai svētās mises laikā, bet arī ārpus tās. Un ir um, pāris tādas, nu trīs principā tādas ļoti mm, pamatīgas un uh, fantastiskas, manuprāt, iespējas, kā mēs varam uh, īpašā veidā sastapt Kristu, uh, Euharistijā eh, ārpus svētās misas. Un par tām trijām reizēm, eh, par trijām iespējām eh, šodien arī runāsim, bet pirms mēs sākam šo tēmu, es gribēju mazlietiņi pāris vārdus pateikt par šīs dienas svētkiem. Es apsveicu visus svētā apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos. Man liekas, ka tāda diena, kas katram no mums ir svētku diena, jo es nezinu, vai jūs atceraties visus savus Um, atgriešanās datumus. <laughs> Nezinu, vai Pāvilam bija mm, tikpat daudz to atgriešanos kā mums, bet šo vienu, uh, kura, kuras laikā viņš uh, sastapa Kristu pie Damaskas pilsētas vārtiem, uh, mēs īpašā veidā svinām. Runājot par fragmentiņu no apustuļu darbiem, kas mums ir šīs dienas liturģijā, lasījumos, svētajā misē, tur tāds vārds, kas mani īpaši uzrunāja, par ko es gribēju šodien ar jums padalīties, ir, ka, e, kad e, šī balss no debesīm uzrunā viņu un saka, Saul, kāpēc tu mani vajā? Mm, Pāvils atbild, kungs, kas tu esi? Un tad skan atbilde, es esmu Jēzus nācarietis, ko tu vajā. E, mēs ļoti labi zinām, ka viņš vajāja Kristus sekotājs, un ne? tāpēc man liekas tā ļoti interesanti šodien Mm, vai svarīgi pat būtu padomāt, kā tas ir, e, vai mani e, skar tas, kā baznīca tiek vajāta dažādās pasaules malās, ka baznīcai nav e, brīvas iespējas attīstīties, varbūt pat atliekot malā visu tur kaut kādas tuvo tālo austrumu problēmas vai Āfriku, bet padomāt tepat par Latviju, kā tas mums izskatās. Plus vēl arī tas, ka Jēzus Pāvilam ļoti skaidri saka, kāpēc tu mani vajā. Ja? Tad, tad faktiski baznīcas vai kristum piederīgo, kristum ticīgo vajāšana, tā ir arī paša Kristus vajāšana. Bet vēl īpašā veidā es gribēju atsaukt atmiņā, ja pievērst uzmanību evaņģēlī vārdiem. Šodien mums ir fragmentiņš no Marka evaņģēlī pēc Jēzus augšām celšanās, kur parādoties apustuļiem Jēzus saka – ejiet pa pasauli, sludiniet evaņģēliju, kas ticēs tiks kristīts, un tālāk vēl tur pāris rindiņas zemāk slimajiem tiks uzlikts rokas un viņi kļūs viņiem kļūs labi. Eh, Es gribēju šodien īpaši pievērst uzmanību tam, ka Jēzus saka, ejiet un sludiniet, un tikai pēc tam sēko kristība, dziedināšana, un tur vēl kaut kādas citas lietas, kas varētu būt. Tad pirmā lieta ir iet un sludināt, un pie tam, ko sludināt, sludināt evaņģēlī, sludināt labo vēsti pirmā lieta, <laughs> kas katram no mums būtu jādara un kuru uh, Kristus no mums sagaida, ir sludināt šo labo vēsti, ka uh, Dievs mani mīl, Dievs mīl katru to cilvēku. Es šodien uh, nācu no mm, semināra puses, tur no uh, tad, tad Latgales priekšpilsētas, uz centra pusi un sastapu pa ceļām vismaz piecus tādus cilvēkus, kurus mēs saucam par bezpajumtniekiem vai par mm, cilvēkiem, kuri ir pazaudējuši vispār kaut kādu, nu, tādu <laughs> redzamu nozīmi mūsu sabiedrībā, un tad stāv viņiem nu, lūkojoties viņiem, es domāju, nu jā, es, es varu abrīnot uh, žālsirdības misionārs, jau kākuts terēs mās, ka viņas šajos cilvēkos uh, ierauga Kristu un ne tikai ierauga, bet arī uh, spēj viņiem kalpot, būt ar viņiem kopā. Ne? Kāpēc es tagad to visu pieminu? Tāpēc, ka tas pats Kristus, par kuru mēs gribam šodien runāt uh, Euharistijā, Kristus Euharistijā, tas ir tas pats Kristus, kuru mēs sastopam uh, tajos cilvēkos, kurus Dievs mums dod ikdienā līdzās, tātad saskatām vai nesaskatām. Tas pats Kristus uh, Euharistijā, uh, tas pats Kristus, kurš ir Euharistijā, ir arī mūsu kopienā, vai mēs to gribam vai mēs negribam ieraudzīt. Tas pats Kristus ir vārdā. Mm, ko es gribu sacīt? To, ka viņš uh, patiesībā ir krietni, krietni mums tuvāk, nekā mēs to uh, apzināmies, mēs krietni biežāk viņu sastopam, <laughs> nekā mēs par to atceramies. Nu, tāds ļoti garš ievads man sanāca, <laughs> bet, bet es ceru, ka, e, ka kādam tas e, liks aizdomāties. E, vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, pirms es ķeros pie, pie savas teorētiskās runāšanas, mm, man arī šodien ir līdzi uh, kādu septiņu, astoņu cilvēku e, domas, kuras viņi ir uzrakstījuši, padalījušies, kad es viņiem pajautāju, ko viņi domā par mm, adorāciju, par e, euharistiskajām procesijām, un ja tev klausītā ir kāda e, tāda vēlme e, padalīties, un es zinu, ka jums ir ko teikt, <laughs> e, tad e, droši var rakstīt, tad šīs dienas jautājums ir e, adorācija, evharistiskās procesijas, un trešā lieta, par kuru mēs runāsim, ir evharistiskie kongresi. Protams, ka skaidrs, ka viens raidījums tās nepi, nepilnas stundas garumā, no, kurām, no kuriem es jau desmit minūtes esmu norunājis, <laughs> ir krietni par īsu, lai izsme, izsmeļoši runāt par šīm tēmām. Tāpēc, protams, tā būs tikai tāda pieskaršanās, bet pamatdoma ir e, tad, tad mēģināt saprast kopīgi, pārdomāt, Mm, balstoties gan uz to tīro teoriju, par kur es parunāšu, gan arī uz cilvēku viedokļiem, ar kuriem viņi jau ir dalījušies, un es ceru, ka arī tu uzrakstīs. Tātad, kas tad ir tā mm, euharistijas godināšana ārpus svētās mīsas? Un es gribētu sākt ar to, ka mm, nu, man ir bijis dzīvē diezgan tā, tāds periods, kad diezgan cieši uh, zinātu sadarboties ar dažādu Rīgas luterāņu draudžu cilvēkiem, un mm, man arvien ir bijis tā mm, pārsteidzoši redzēt, cik dzīva mm, viņos ir ticība tam, ka Kristus ir E, klātesošs kopienā. Ja, balstoties uz evaņģēliju, kur divi vai trīs ir manā vārdā kopā, es esmu viņu vidū, ja, ka cilvēki sanākot kopā, lūdzoties, viņi ir pārliecināti, un to nevar nepamanīt viņu uh, lūkšanas eh, laikā eh, to nevar nepamanīt tajā veidā, kā viņi eh, tajā brīdī uzvedās. Kāpēc es tagad par to runāju? Tāpēc, ka mēs, katoļi <laughs> savukārt, tā ļoti mm, pieraduši uh, esam pie tā, ka mums ir Dievs tabernakulā. Mums ir Kristus maizes zīmē, mēs tā viņu atveram to skapīt, izvelkam ārā. Es tagad ļoti trivializēju, protams, bet, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet to man domu, ja? Mēs esam pieraduši pie tā, ka mums ir Dievs maizē, maizes zīmē, mēs viņu izvelkam no tā tabernākula, palūdzamies un pēc tam ieliekam atpakaļ skapīti un, un, un dodamies projām. E, man liekas, ka mēs nenovērtējam līdz galam to viņa klātbūtni. Un es tādu <laughs> nu, negatīvu liecību no savas puses pateikšu, ka uh, es uh, triju gadu garumā kalpoju divās lielās polijas draudzēs Zakaristajā, tas nozīmē, ka man bija jāsagatavo svētā mise, jārūpējas par kārtību gan baznīcā, gan Zakaristajā un mm, dažādas tur citas praktiskas lietas jādara, nu un svētdienās tajās draudzēs bija 7-8 mises katrā. Protams, ka es tā normāli piedalījos un svēto komuniju pieņēmu tikai vienā, bet eh, tad, kad tu tā triju gadu garumā mm, ieej tajā tādā ritmā, ja, ka tev viena mise, otra mise, viena upurēšana, otra upurēšana, tad kaut kādā mirklī es, un tā tagad ir negatīva liecība, tas ir no sērijas tā nedariet, ja, <laughs> mācieties, kā nedarīt, es kaut kādā mirklī notvēru pie sevi, eh, priekš sevis to, ka, nu, ka man tā svētā misija ir kļūst par tādu, e, nu jau par pieradumu gandrīz, vai ne, ka tad ir jā, jāmodina <laughs> sevi augšā no tās letarģijas, no tā miega, no tā pieradumā, ka, jā, ka Kristus ir šeit e, klātesošs, e, ka Kristus ir šeit maizē kopā ar mums. Tas ir tāds labs eh, jautājums sirdsapziņas izmeklēšanai, kāda ir mana eh, personīgā attieksme pret Kristu Euharistijā, ne tikai tajā brīdī, kad es piedalos svētajā misē, bet arī ārpus tās. Un eh, sāksim tātad mēs ar to, ka tādas trīs vispār atzītas, jeb nu, tādas tīri teorijā tiek nosauktas trīs E, visvētākā sakramenta godināšanas formas, kuras ir ārpus svētās mīs. Tad mēs atliekam malā svēto komuniju, mēs atliekam malā garīgo komuniju, jo tās ir tās, nu, tā, tās lietas, kas notiek normāli liturģijā svētās mīs laikā. Bet ārpus tās, e, ņemot vērā, ka mm, katoļu baznīcā visvētākais sakraments ne tikai uh, ir klātesoši svētās misas laikā, ne tikai komunijas laikā, bet visu laiku. Ja? E, nu, kā jūs labi zinat, par to liecina tā sarkanā lampiņa pie mūsu tabernakuliem. E, tad e, ārpus svētās misas arī ir tāds trīs tātad, a, m, formas, ar kurām mēs varam pagodināt uh, Jēzu, kurš ir klāts uz šajā te maizē. Un ja mums viņas jānosaka, tā būtu adorācija, tās būtu evharistiskās procesijas un tie būtu evharistiskie kongresi. Sāksim no otra gala, no evharistiskajiem kongresiem, tāpēc, ka uh, no vienas puses, pirmkārt, tā ir lieta, par kuru, uh, nu, man personīgi ir mazāk kur runāt, <laughs> bet, ja jūs tas interesē, tad uh, pagājušo gadu, kad notika evharistiskais kongress Budapeštā, tad no radio uh, um, tad radio arī bija ļoti daudz translāciju raidījumu, un arī pēc tam es atceros, ka es pati klausījos pāris katehēzes, kurās priesteris Pēters par to runāja un atgādināja. Tā kā, ja jūs interesē šī tēma, tad ir vērts pameklēt mūsu arhīvos uh, tos raidījumus un noklausīties, bet, uh, ja tad, tad mēs runājam tīri par teoriju, tad uh, pirmais tāds euharistiskais kongress notika Francijā 1881. gadā, tātad 19. gadsimta pašas beigas, es domāju, ka nu, pat tā tīri e, praktiski, ja mēs ieslēdzam domāšanu, tad nav, e, nav lielu problēmu saprast, kāpēc 19. gadsimta beigās kaut kas tāds notika. E, galvenais uzdevums šiem euharistiskiem kongresiem bija liecināt par dzīvu euharistisko dievbijību un stāties pretī reliģiskai vienaldzībai. Uh, E, tas, ko mēs redzam šobrīd, tā vienaldzība, protams, nu jau ir sasniegusi tādas līmeņi, ka bēl pat iedomāties, kas varētu būt vēl trakāks <laughs> nekā laiks un sabiedrība, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Bet, e, bet tā pašā laikā, cim redzot, arī 19. gadsimta cilvēki redzēja tās savas problēmas un redzēja nepieciešamību e, šai vienaldzībai pretī stādīt savu ticības apliecinājumu. Ja? Un, eh, savukārt mūsdienās eh, šie euharistiskie kongresi, eh, nu, ja nav pandēmijas, tad notiek ik pa četriem gadiem dažādos pasaules kontinentos, un tie patiesi ir tādi lieli ticības kristum euharistijā apliecināšanas svētki. Patiešām tādi ļoti, ļoti skaisti svētki. Bet tā kā es teicu, tad vairāk par to varat pameklēt um, raidījumos, kuri par šo tēmu mūsu radio bija. Otra lieta, mm, kā mēs īpašā veidā godinām visvētāko sakramentu, jeb šo e, Kristu, kurš ir maizē ārpus svētās mises, tās ir e, euharistiskās procesijas. Vispirms jau, ja mēs runājam par procesiju, tad pats šis vārds no latīņu valodas nozīmē iet, doties un e, apzīmē tādu svinīgu gājienu, lūkšanu un dziesmu pavadījumā. Un, e, ja mēs tā nu, paskatītos tīri no malas, tad faktiski šīs procesijas, ir tādi svinīgi gājieni, viņi atklāja mūsu uh, baznīcas dabu, jo uh, nu, mēs... Uh, nu, cik nu mēs tur dziļi apzināmies vai neapzināmies, mēs esam šajā dzīvē ceļā, mēs esam ceļā uz debesīm un principā mēs esam tāda sveceļojoša kopiena šeit uz zemes, uh, Eh, kopā ar kungu mēs ejam pie viņa. Jā. Eh, un ja mēs eh, uzmanīgi uzlūkojam uh, svēto misi, tad tur arī pat uh, ir gan, gan šis ievads svētajai misē, kad priesteris ar saviem piekalpotājiem, ar ministrantiem iznāk pie altāra, tā arī ir zinām procesija. Nu, īpaši tad, kad draudzēs viesojās uh, bīskaps, tad arī parasti ir tā, ka šī ienākšana notiek no aizmugurs caur galvenajām durvīm, nu tad tā ir tā, tāds ļoti skaista procesija, vai ne? Tāpat arī uh, Eh, procesija svētās mises laikā ir ar upuru dāvanām. Ja, tas nav tā, ka mēs vienkārši ātri sameklējam cilvēkus, kuri tur baznīcā ir uh, sapucējušies un lūdzam, lai viņi to izdara. Nu, pēc idejas tam vajadzētu būt tādam ļoti skaistam procesionālam gājienam, ka mēs pienesam šīs upurdāvanas. Tāpat arī mm, tas, ka mēs ejam pie svētās komunijas, lai viņi pieņemtu svētās misijas laikā, tā arī ir procesija. Varbūt, ka nu, ir vērts tam pievērst uzmanību vienkārši pašam priekš sevis atgādināt, ka, e, ka tā nav tikai tāda vienkārši e, pieiešana pie dievgaldu. E, tāpat arī tūlīt būs 2. februāris, 2. februārī parasti ir šī procesija ar svecēm, atgādinot, ka Jāzeps ar Mariju ienesa bērnu Jēzu svētnīcā, un tāpat pupulsvētdienā procesija ar palmām. Ne? Bet tas ir tādas visas, nu, kā tādas, ma, nu, <laughs> es negribu teikt, ka mazākas nozīmes procesīs, viņas arī ir ļoti būtiskas un svarīgas, bet tas mūsu galvenais šodienas mērķis ir runāt par euharistisko procesiju, kad visvētākais sakraments, jeb Jēzus šajā te maizes zīmē tiek ielikts monstrancē, tajā tādā priekšmetā, kas atgādina saulīti, visbiežāk, mūsu draudzē, kurāt nē, <laughs> mums ir kaut kāds savādāks veidojums, um, un uh, tiek nests procesijā vai nu e, baznīcā iekšpusē, apkārt e, tātad, baznīcai pa iekšpusi, vai arī šī procesija var notikt piemēram baznīcas dārzā, vai arī um, pa pilsētas ielām, e, nu, vai arī kā pirmskara Latvijā esot bijis uh, es tagad baidos kļūdīties vai no svētā Franciska baznīcas uz vecrīgu vai otrādāk, bet no nu, tas virziens tāds, ka vecrīga svētā Franciska draudz. E, aizsāktas šādas te uh, visvētākā sakramenta procesijas uh, tika 13. gadsimta vidū Beļģijā, Dievmaizes svētkos, bet jau 1264 pāvests Urbāns IV tos ieviesa visā baznīcā. Un tā ir, principā, tāda publiska uh, liecība par manu ticību. E, nu, tā kā es personīgi esmu augusi nekristīgā vidē, tad man tādas, tiksim, pozitīvas liecības no savas puses par to, kas ir procesija un kā tai būtu jāizskatās, man ir maz. E, man ļoti bieži, diemžēl, nācies saskarties ar to, ka tās ir tādas ārišķīgas lietas, bet es ļoti ceru, ka kādam no jums klausītāji ir kāda pozitīva, skaista liecība par to, kā procesija vai piedalīšanās procesijā ir atstājusi pēdas tavā, tavā ticības pieredzē. Un viens no maniem mm, respondentiem ļoti skaisti raksta, ka man ļoti patīk procesijas, Tās īpaši skaistas padara mazie bērniņi, kas nes uh, spilventiņus un lentītes, un es nevaru nepiekrist šim te rakstītājam. Tikai uh, viena lieta, ko es gribēju uzreiz piebilst, ka, dimžēl, mums uh, kaut kā tā ir izveidojies, man liekas, ka daudzās draudzēs, ka mums liekas, ka tās procesīs ir tāda bērnu darīšana, ka viņiem tur jānes tās lentes, viņiem jānes spilventiņi, mm, bet kā jūs labi zinat, tad bērni jau principā mācās pirmām kārtām jau no saviem vecākiem, un ja ģimenē nav šīs te prakses pašiem iet procesijā, un ja vecāki nevar bērnam atbildēt uz jautājumu, kāpēc man tas ir jādara, kāpēc man tur ir jāiet tajā procesijā, kāpēc man tā tā baltā klēta ir jāģērb, tad arī bērnā tā pozitīvā pieredze par procesiju kā kaut ko ļoti skaistu, kā a, iešana kopā ar kungu, nu viņa neveidosies, jo nu kā tad viņam viņa veidosies, vai ne? Kāds cits mans atbildētājs raksta, ka Euharistiskā procesija, es teiktu, ka tie ir svētki, kad Jēzus tiek īpaši godināts. Uh, Kad visa draudze iziet kopīgi ielās un lūdzās, visi tie karogi, baltās kleitas meitenēm, man liekas, ka tas ir kaut kas īpašs. Jā, tas tiešām, tur es eh, grūti nepiekrist, tas patiešām ir ļoti skaista tāda liecība, es atminos vēl pirms tos pirms pandēmijas laiks, mums tagad laikam viss, <laughs> ka kaut ko gribam pastāstīt, viss saistās ar laiku pirms pandēmijas un, un jācer, ka pēc. Eh, tad es atceros, piemēram, Jelgavas eh, draudzē tāda ļoti skaista tradīcija, ka Lieldienu rītā šī procesa ir pa pilsētas ielām un tiek apiets vesels kvartāls, tas, eh, kurā mūsu baznīca atrodas, mūsu katedrāla atrodas, Un tā patiešām, manuprāt, tā ir ļoti skaista tāda uh, liecība visai pilsētai, vai ne? Un tikai tad, protams, uh, būtu, tur jau katram pašam ir jāieslēdz sava sirdsapziņas izmeklēšana, vai es piedalos darbīgi tajā svētajā mīsē, vai, vai es pats meklēju iespēju kā kalpot savā draudzē caur šo te uh, euharistisko procesiju, un atkal no otras puses, ziniet, kā tādā vienā, um, tas gan bija poļu anekdotē, bet nu tur stāsts ir tāds, ka procesija jau ir gandrīz izgājusi, un Zakristiāns tur trīs reizes rausta prāvestojas komžas un saka, ka grib kaut ko pateikt, un tas viņam braucis laiku viņu atgrūž un saka, tak liecies mierā, liecies mierā, man tad tik svarīgs darīšanas darāms, bet nu, tad, kad viņš jau gandrīz ir izgājis, tad Zakristiāns saka, prāves, bet jūs Jēzu neielikāt monstrancē. Kad brīžiem tā skriešana pēc tām ārējām lietām, tā, tā visa savešana kārtībā, lai viss būtu skaisti, lai viss būtu tā, kā tam ir jābūt, eh, un tā tālāk, un tā tālāk, ka tas var viss tā kā... Uh, nu, mm, aptumšot to pašu būtiskāko, kas ir, ka Kristus ir šajā maizē, mēs izējām šajā svinīgajā gājienā dziedot dziesmas, ne tikai koris <laughs> dzied, bet mēs visi dziedam, mēs ar to apliecinām savu ticību Kristus klātbūtnei šajā te maizē, un ka tā ir arī tāda, nu, ka mēs, mēs parādam savu lepu, Mm, nevis eh, lepnību, bet mēs lepojamies, mēs lepojamies ar to, kas mēs esam un ar to, kopā ar kuru mēs ejam. Eh, vēl viena pēdējā lieta, ko es gribēju pasacīt, mm, mums ir kāds zvanītājs, jā, mums ir kāds zvanītājs, lūdzu, halo, halo. Slavēties Kristus. Mūžīgi. Eh, tiešām pateicība Dievam jums par šo interesanto tēmu, jo klausoties šodienas raidījumu, es tiešām atgriezos bērnības atmiņās. Mm. Es varu pateikt, kā jūs sauc, lūdzu? Uh, Olvija mani sauc. Olvija, vai cik interesanti. Jā. Jā. <laughs> A, kurā pusē jums uh, bērnība pagāja? Vārkavas draudē. Aha, jā, zinu, ļoti skaista baznīca, jā. Jā, mhm. un, un, un tad eh, sākās, protams, tas viss ar ziediņu kaisīšanu mazajām jā. meitenēm. Jā. Un šo pienākumu, kad vecmama teica, <laughs> svētdien rītā šodien procesija, lai mhm. būtu salasīti ziediņi. Ah. Tas bija pirmais pienākums, kas bija jāizdara. Pašai bija jāsalas, jā? Ja? Jā, Aha. bija pašām mhm. jāsalasa un, mhm. un, un jāpaņem līdzi. Un katrs aiznesa savu ziedu maisiņu, kurš uh mhm. -huh. varēja, tas atnesa un uh -huh. ko, kas bija mājās. Un, uh -huh. un, un, un tad bija šajā, šajā pasākumā bija izaugsmes iespēja, jo <laughs> pats zemākais bija, ka tu kaisi ziediņu. Yeah statunēs grozu, kur ir ziediņi. Aha, yeah. Un tad nākošais atkal līmenis ir, ka tu tiec pie karoga. Uh, ah, spilveni nē, nebija pa vidu? Izlaida spilveni nu. pa vidu, <laughs> vidu ir spilvenis ar <laughs> nu, lentām. Tā likās, ka spilveni vēl vajag Jā, un tad ir nākošais būt. jau, ka tu tiec pie lielā karoga, tad jau tu esi pieaudis. Nu jā. Prātā vismaz. <laughs> <laughs> Sakiet, lūdzu, jums bija baltās klētas vai jums bija tautas mums tērpi? Bija, mums bija baltās klētas, mums nu, jā. vispār, eh, nu, jā, tantēm gados bija tie tautas Aha. tērpi, bet mhm. nebija tautas tērpi, pat viņām bija tādas šūtas vienkrāsainas kleitas, aha, jo tās aha, baltās kleitas ļoti bieži vien bija kāzu kleitas, kas <laughs> bija savu funkciju izpildījušas un nokļuvušas baznīcā nu, pildīt nu, jā, savā savu jā. pienākumu. Jā. Nu, lūk, un, un tad kā meitenēm bija iespēja arī paštātēties ar mammas kāzu kleitām, pilnīgi pamatoti un iziet jā. sabiedrībā un nu, pamatīt viņas. <laughs> Jā, jā. Nē, tas tiešām ir mhm. ļoti mīļi un ļoti sirsnīgi. Un, uh, Un īstenībā sakarā ar to, ka tagad es, eh, nu, es arī no bērnības tiku turēta klēpī, baznīcas korī, un, jā, un, un jā, tagad jā. es arī dziedu korī, protams, tagad es esmu iecavas draudzē, nomainījusi dzīves vietu, jā, jā. bet ir šī steiga, tiešām, ja tu dziedi korī, tad ir šī steiga aiziet, paņemt dilmaizīt un iet mm -hmm. atpakaļ dziedāt, mm -hmm. un mhm. jūs ļoti jauki atgādinājāt, kad īstenībā, kur mēs steidzamies? Jā, jā. <laughs> Nu, tā kā, tas ir jāizrāda cieni šai mm -hmm. satikšanās mirklim. Nevis mm -hmm. ir mhm. jāskrien atkal dziedāt, lai visi dzird. Mm -hmm. Tas mhm. bija ļoti, ļoti tāds priekš mhm. manis. Paldies, paldies, ka piezvanījāt, padalījāties. Paldies jums, pateicība Dievam par jūsu raidījumu. Es pirmo reizi dzirdu jūsu raidījumu. Nu, paldies, es meklējiet, jau... arhīvā ir Jā. vēl. <laughs> Labi. <laughs> Paldies, Labi. paldies, visu paldies, labu. Ar Dievu, Atā, ar Dievu. Labu. Paldies, paldies, Olvitai. Nu, uh, Es ceru, ka es pareizi sadzirdēju vārdu, bet eh, jā, es atvainojos, ja nepareizi, bet jebkurā gadījumā arī pārējie jūs klausītāji ir iespēja tātad gan uzrakstīt, gan arī piezvanīt, līdzīgi kā Alvi to izdarīja, un padalīties, kāda ir jūsu pieredze ar evharistisko mm, procesiju un arī ar adorāciju, par kuru mēs pēc mirkļa runāsim. Es gribētu mm, izlasīt vienu vēl liecību par procesiju, un tad mēs noklausīsimies dziesmu, un tad runāsim tālāk par adorāciju. Tātad procesija, hmm, senā vietas, raksta viens no maniem respondentiem, īpaši neatceros, bet ja tā padomāju, tad tā ir, manuprāt, sekošana Kristum Vienmēr ir gribējies, lai mēs draudzē nevāramies tikai savā sulā, bet izejam ārā. Vau! Bet to es esmu tikai redzējusi televīzijā vai video. Nu, e, mīļie draudžu prāvesti, <laughs> <laughs> es, es tiešām ļoti ceru, ka man nenoliņšos prāvest, es viņu, visu laiku viņiem kaut ko pasaku no savas puses, bet nu labi, joks jokam, bet nu jebkurā gadījumā mm, man arī tādās privātās sarunās cilvēki, kuriem es teicu, ka šodien būs rēdījums par, par Euharistiju ārpus svētās misas, tad es daudzkārt dzirdēju to, ka cilvēki saka, ka cik žēl, ka mēs ne, netiekam tajā mācīt, ka mums nestāsta par to, kas vispār ir procesī, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka mēs izejam ielās, kāpēc mums netiek runāts par to, kā vispār mācīties adorēt un tā tālāk. Nu, man liekas, ka te ļoti plašs lauks paveras gan <laughs> draudžu prāvestiem, gan arī katehētiem. Nu, tā kā es jau teicu, tad mēs tagad paklausīsimies dziesmu un pēc mirkļa atgriezīsimies studijā. Es esmu tā mīlestība. dziesmu tā dzīvē, kuru dzīvot. Es esmu tās prieks, kurā dalīties. Es esmu tā maize. dziesmu tāsins, kuru dzērt. Es esmu tā patiesība, kuru stāstīt. Es esmu tā. es esmu tās. mēs esam atpakaļ, eh, tātad raidījums vienkārši un mierīgi šeit studijā esmu es, māsa Meinarda, un šodienas mūsu tēma ir e, dievišķais ieslodzītājs, jeb Euharistijas godināšana, Euharistijas kul kults ārpus svētās mīsas. Un uh, redzījuma pirmajā daļā mēs mazlietiņ pieskārāmies, mm, parunājam par to, uh, kad ir aizsākušies euharistiskie kongresi un uh, dažas lietas par euharistisko procesiju, un uh, tagad uh, atlikušajā rēdījuma daļā runāsim par adorāciju. Uh, es apzināti atstāju <laughs> adorāciju kā trešo, tāpēc, ka, nu, man liekas, ka tur būs visvairāk par ko runāt, un man ir arī uh, dažādas, uh, dažādu cilvēku liecības, domas, ko viņi ir uzrakstījuši par to, kas viņiem ir um, adorācija, Bet sāksim ar to, ka tad viņa vispār ir radusies šī te uh, Kristus kodināšana Euharistijā. Uh, tad par tādu adorācijas aizsākšanu tiek uzskatīts 11. gadsimts, uh, kad diezgan bieži, nu, līdzīgi kā mūsu, mūsu laikos, <laughs> kā redzam, nekas nav jauns uz šīs pasaules, ka tika apšaubīta Kristus reālā klātbūtne Euharistijā. Un viena no tādām zināmākajām tā laika herēzēm jeb maldu mācībām ir priestera Berangarija, kurš dzīvoja mm, tūkst, no 1000 līdz 1082 gadam Tūrā, nu tiesa gan vēlāk viņš eh, atsauca savas eh, te, izteiktās domas, savas idejas, un tomēr, mm, pateicoties šim te dažādiem izteikumiem, dažādām šaubām, dažādām herēzijām, eh, svētās mīs liturģijā tika ieviesta tā saucamā pacelšana, Eh, pēc konsekrācijas, eh, jeb pēc tā mirkļa, kad Kristus nāk eh, un kļūst klātesošs šajā te maizē, un šī pacelšana tad arī pakāpeniski radīja ilgas uzlūkot kungu ilgāk nekā pāris minū, sekundes. <laughs> ne? Kad īsti uh, veikt adorāciju pirms svētās mīsas vai pēc, un te ir ļoti dažādas skolas, ļoti dažādas uh, idejas, un nevar pateikt, ka viena būtu svarīgāka vai, vai, vai, vai otra mazsvarīgāka. Nevaram mēs tā apgalvot, tāpēc, ka, uh, tāpēc, ka gan tas, ka uh, adorācija pirms svētās mīsas palīdz man sagatavoties a, tam brīnumam, kurš notiks, ka Kristus nāks un kļūst klā, kļūs klātesot šajā te maizē. E, ir daudz patiesības šajā te apgalvojumā, ka vispirms es viņu uzlūkoju un pēc tam mēs pilnībā vienojamies, jo viņš nāk manā sirdī, vai ne? Bet arī tie, kuri saka, ka viņiem mm, atbilst vai patīk adorācija pēc svētās mīsas, kad es esmu pieņēmis Kristu un turpinu turpinu šo viņa uzlūkošanu, turpinu mm, tā dziļi ar viņu runāties, skatoties viņā un ļaujot viņam sevi uzlūkot, arī šajā apgalvojumā ir patiesi, kaut kāda patiesības graudi. Tad gan viens, gan otrs variants ir, ir ļoti uh, skaists un, uh, un, un, un, un izmantojams. Tāpēc, kad tu uh, veiksi šīs te savas adorācijas, kad tu izvēlēsies adorēt kungu pirms svētās mises vai pēc, vai arī vispār kaut kādā pilnīgi citā laikā, tas jau ir lielā mērā atkarīgs no, e, atkarīgs no tevis paša. E, kas vispār ir adorācija? ļoti, ļoti vienkāršā veidā tā ir, um, protams, būšana ar kungu, kurš ir klātesošs šajā te maizē un maizes zīmē. Un uh, būtu ļoti svarīgi, lai mēs nepārvērstu šo laiku, kuru es tā kā veltīju adorācijai, lai es viņu nepārvērstu par visu nepalūgto lūkšanu, lūkšanu, izlūkšanu, <laughs> ka es paņemu grāmatiņu un visus pātars, es atvainojos tagad par, par savu uh, vienkārš, vienkāršo to runas veidu, uh, Tātad tas nenozīmē, ka es tagad noskaitīšu visus pātars, kurus es līdz tam neesmu pagūs uh, vai pagūsi noskaitīt. Ne? Uh, ja mēs atceramies, ka Kristus primāri ir katras dvēseles līga vainis, vienalga, kādā aicinājumā mēs dzīvojam, kādu aicinājumu mēs izdzīvojam šeit uz zemes. Ja Kristus ir mans līga vainis, tad šī te uh, E, adorācijas lūkšana, būšana ar viņu kopā, nu varat pamēģināt pārnest to realitātu uz šīm attiecībām cilvēku starpā. E, ja tu esi kopā ar kādu cilvēku, kurš tev ir ļoti uh, svarīgs, ar cilvēku, kurš uh, ir būtisks tavai dzīvē, tad visticamāk, ka tu tad neskaitīs kaut kādus pantiņus un nesagatavos iepriekš uh, tekstu, ko tu viņam teiksi, vai ne? Uh, tāpat es domāju, ka liela daļa no mums ir piedzīvojusi, kā tas tas ir, ka e, ir labi ar e, cilvēku kopā esot e, klusēt, pat neko nerunāt. Ne? Un arī šī te adorācijas, nu, tiksim tā, vis tāda mm, būtiskākā lieta ir tā, ka mēs paliekam viņa klātbūtnē, vienkārši ļaujot viņam sevi uzlūkot. Un te ļoti skaisti kāds no maniem rakstītājiem uzrakstīja, ka adorācija ir e, dievišķais solārijas, būt kopā ar kungu, bet ļoti grūti būt patiešām klusumā. Ja adorēju regulāri, sauļoties ir viegli – ļaut, lai Dievs mani nosauļo. Un tad ļoti uh, interesanta, man liekas, doma ir par to uh, adorācijas regularitāti. Uh, protams, es ticu, ka te man kāds tūlīt iebildīs, ka ir pandēmija, <laughs> ka mēs netiekam uz baznīcu, netiekam uz adorāciju, uh, bet bet eh, jā, ja nu patiešām visi striķi trūkst un, un netiek uz to baznīcu, tad e, ir iespēja jā, eh, ieslēgt YouTube, ir tiešās translācijas, kur dzīvajā tiek rādīts adorācijas no dažādām pasaules baznīcām. Tas neaizvieto patiesu klātbūtni a, savā draudzes baznīcā vai kādā no adorācijas kapelām, protams, bet tā kā es teicu, ja nu tiešām nav citas iespējas, tad pastāv šis variants, ka es varu a, ieslēgt YouTube to translāciju. Tas nav tas labākais, protams, bet, nu, ja nav cita varianta, tā, tā ir kaut kāda izeja. Un te vēl viena lieta es gribēju piebilst uh, par adorāciju runājot, ka uh, Bet nu, tā ir tāda mana absolūti personīgā versija. Lūdzu, neuzturiet to kā <laughs> oficiālo baznīcas mācību, jā, bet eh, pat varbūt tā nu, tēma pārdomām, teiksim tā. Um, primāri mēs saucam par adorāciju to uh, laiku, ko mēs pavadām visvētākā sakramenta priekšā, kad Kristus ir, uh, Kristus šajā maizes zīmē ir ielikts monstrancē un ir uzlikts vai nu uz altāra vai tur kaut kāda paaugstinājuma, nu visbiežāk jau uz altāra, ne? kā nu kurā draudzē. Uh, jā, un tas ir ļoti skaisti un derīgi, un, un mēs atdodam viņam godu ar savu klātbūtni, un ir ļoti būtiski, lai viņš nepaliktu viens pats šajā te um, adorācijas laikā, un ja tas notiek draudzē, piemēram, visu dienu, tad ir svarīgi, lai um, kaut vai pa stundu, katrā stundā būtu vismaz viens cilvēks, ne? Eh, bet es gribēju mm, atgādināt tādu ļoti vecu uh, tradīciju un ļoti skaistu tradīciju, kura, diemžēl, uh, nu, laikam jau izmirst pamazām, bet varbūt, ka viņi ir vērts atdzīvināt. Es runāju par vissvētākā sakramenta apmeklēšanu, uh, Mm, Kristus pagodināšanu maizes zīmē baznīcā, tad, kad nav šī te publiskā svinīgā uzstādīšana. Šis bija iemesls, galvenais iemesls, kāpēc es šodienas nos, raidījumam nosaukumā gribēju ielikt to uh, vārdu savienojumu dievišķais ieslocītājs. Uh, Dažādi mistiķi tā mēdz Kristu saukt, ka viņš ir dievišķais ieslodzītājs, ka viņš ir gribējis palikt šajā eh, maizes zīmē, ka viņš ir gribējis būt e, šeit, būt kopā ar mums, pat ja viņš nav uh, izlikts pielūksmei e, monstrancē bet viņš tur ir, par to liecina sarkanā lampiņa. Un man brīžiem, mm, ja godīgi, man tiešām mulsina tie apgalvojumi, ka cilvēki saka, mūsu draudzē nav adorācijas. Tad domājot ar to šo pirmo variantu, ka nav šī publiskā, skaistā izstādīšana, godināšana. Jā, tas, protams, e, mm, nu, varbūt, ka palīdz cilvēkam, ja viņš redz Kristu šajā mājas zīmē, bet e, padomāsim par to, ka viņš ir klātesošs šajā te tabernākulā e, arī tad, e, kad um, nav izstādīts. Ja? Viņš ir klāt. Un varbūt, ka tas ir uh, veids, kā viņam uh, atdot godu, veids, kā kliedēt viņa uh, vientulību. Es atceros tādu vienu no tām vecajām lūkšana grāmatām, kur bija tāds uh, Eh, skaists teikums, Kristu es tevi eh, pagodinu visos pasaules tabernākulos, visās tajās baznīcās, kurās šodien neviens nav ienācis. Eh, man nav tādas dežūras mūsu draudzes baznīcā, es nezinu, cik cilvēki tur pa dienu ienāk. Mums ir tāda ekstra, ka mūsu baznīca ir atvērta no sešiem rītā līdz septiņiem vakarā, uh, un jebkurš, eh, kurš iet garām mm, mm, Jelgavas pilsētā, Jelgavas eh, katoļu katedrālē var tajā ieiet iekšā un, un pabūt ar kungu. Mm, bet eh, visbiežāk jau iemesls, <laughs> kāpēc priesteri nepiekrīt tam, lai baznīca būtu visu laiku atvērta, ir tā, ka nu, nav drošības par to, ka šis <laughs> mūsu vislielākais dārgums būs drošībā. Ne? Ja nav to cilvēku, kuri būs gatavi vismaz uz stundu dienā palikt ar Kristu lūkšanā, Mums ir kāda ziņa uzrakstīta, tūlīt es mēģināšu pie viņas tikt. Tā. Hmm. Ko darīt, ja nepalīdz tikt vaļā no grēkiem svētā grēksūdzi komunija lūkšanas? Hmm. E, Jānis tā mums raksta – Uh, nu, zini, tā vienā teikumā uz tādu <laughs> jautājumu atbildēt būs diezgan sarežģīti, Jāni, jo ehm, te var būt visādas, visādi zemūdens akmeņi šim te jautājumam, tāpēc principā ehm, pirmkārt jau būtu vērts par šo savu problēmu vai savu jautājumu parunāt ar savu garīgo tēvu, vai vismaz, ja nav garīgā vadītāja, garīga tēva, tad parunāt ar um, savus draudus priesteri vai arī ar kādu cilvēku, kuram tu tiešām uzticies, ne? jo ļoti bieži tā, ka mēs jau paši sevi notiesājam, domāju, ka mēs tur esam tādi sliktie, nu, piemēram, ka mēs netiekam ar saviem grēkiem galā. Un te ir uh, otrs jautājums arī laikam no Jāņa, ja es pareizi saprotu, vai caur video tiešraidi arī var adorēt Jēzu. Nu, tā kā es sacīju pirmīt, ka uh, ja tiešām tā ir vienīgā iespēja cilvēkam un citas nav, ja cilvēks patiesi um, nu, netiek līdz tai baznīcai un viņam nav iespējas būt, bet ļoti gribas adorēt, nu tad tas ir variants, uh, kā e, iziet no šīs situācijas. Es nesaku, ka tas ir vislabākais, bet ja tu, piemēram, esi slims, nu, kaut vai tas pats nelaimīgais covid šobrīd, jā, nu tad tas ir variants, kā uh, pabūt ar kungu kopā. Protams, tas, ko es sākumā teicu, kas man pārsteidz mūsu <laughs> brāļos protestantos, ka viņi mm, daudz dzīvāk apzinās Kristus klātbūtni, uh, tad, kad viņi ir, teiksim, kopā lūkšanā, vai arī tad, kad es esmu viens pats, ja mums tas ir jāmācās. Tā ir lieta, ko, manuprāt, uh, mēs varam no viņiem <laughs> tiešām mācīties. Bet atgriežoties pie adorācijas, uh, ir Kāds no maniem rakstītājiem raksta tā, mūsdienās cilvēks ir ļoti vērsts uz sevi, bet adorācija māca koncentrēties uz Kristu. Var būt kā zāles pret individuālismu. Uh, vēršanās uz Kristu, ļaut, ļaušanās, lai viņš mani mm, apņem, nu tā kā tu biji kādā, kāds cits rakstītājs rakstīja, ka tas ir kā tāds dievišķais solāris, ka Kristus mani uh, apspīd, es ļauju viņam sev apspīdēt, es uh, skatos uz viņu un uh, ļauju viņam skatīties uz mani. Piepildos ar to viņa gaismu, piepildos ar to, kas viņš ir. Un uh, atceroties to, ka Euharistijā, kad mēs ejam pie Dievgalda, ka Kristus dod mums sevi, es dodu viņam sevi adorācijā, es atdodu viņam savu laiku, atdodu viņam visu sevi, vienkārši esmu kopā, esmu klātesošs. Un te arī kāds no maniem mm, rakstītājiem raksta, ka uh, godīgi raksta, un tas man ļoti priecē manos eh, draugos un paziņās, ka viņi tiešām ir godīgi, es brīžam abrīnoju viņu godīgumu. Un tātad raksta tā, tik sen neesmu bijis adorācijā, ka vairs neko neatceros. Man laikam adorācijā ir visgrūtāk norimt un pievērsties Jēzum. Daudz dažādu iekšēju traucēkļu. Vienmēr kaut ko aktīvi risinu vai nu no arī trinos, kad nu reiz beigsies – bet ir atsevišķas reizes, kad laiks paiet ātri. Necenšos neko lūgt vai lūgties, bet labāk izvēlos vienkārši būt kopā ar Jēzu. Lūk, šis tāds akcents uz to, ka adorācijā es esmu vienkārši kopā ar Jēzu, dod viņam savu laiku. Man adorācija ir kā klusuma laiks, kas veltīts Dievam, laiks, kurā es varu sastapties ar viņu – ja es apklusinu savas domas, savu iekšienu, tikai tas ir reti. <laughs> Mēs ļoti kritiski attiecamies paši pret sevi, eh, un te es gribētu uzreiz tā piebilst, ka eh, mums pašiem reizēm liekas, ka uh, Eh, ka mūsu lūkšana ir tāda muļāšanās, ka mums nekas nesanāk, ka, eh, nu, ko tas dod, ka es atnāku uz to adorāciju, bet tā kā mēs te dzirdējām trinos un, un nevaru vien eh, savākties, Padomājiet, tīpaši tie no jums, kas esat vecāki, padomājiet par saviem bērniem, nu, jo mazākiem, jo labāk, vai ne? Vai tad vecākam tas uh, rada kaut kādas problēmas, ka bērns uh, tur burbuļo kaut ko savā nodabā, vai viņam tas nepatīk, ka, ka, ka bērns mācās izteikt savus vārdu, uh, eh, kaut kādus vārdus, ka mācās uh, vispār apgūt šo pasauli. Vecāki parasti par to ļoti priecājās, un uh, viņiem vienmēr uh, sagādā tiešām tādu uh, nu, gandarījumu laikam jau, ja bērns ir iemācījies kaut ko jaunu, kaut ko jaunu ir izdarījis. Ko es ar to tagad gribu pateikt, ka priekš mūsu Dieva <laughs> mēs arī esam bērni. Un uh, tas, ka mēs... Uh, kaut kādas, ka mums pašiem liekas, ka mēs slikti šo lūkšanas laiku pavadām, adorācijas laiku, ka mums liekas, ka mēs tur nevaram savākties vēl kaut ko. Nu, visbūtiskākais būtu mana uh, gribas nostāja. Es esmu atnācis šeit pie tevis, kungs. Uh, Es esmu atnācis ar visu, kas es esmu. Tāds, kāds es esmu, tāda, kāda es esmu, nevarīga, grēcīga, um, izklaidīga, man ir tik daudz visādas lietas, ko pārdomāt, tik daudz visādas uh, raizes, kas uh, plosās pa manu galvu, bet tu jau visu to zini, ne? Es atnāku pie tevis vienkārši ar to visu, kas manī ir. Un, protams, ka ne jau pirmajā reizē mums tur viss <laughs> izdosies. Tas ir tāpat kā arī kuru citu lūkšanas formu, lai mēs mācītos adorāciju, ir ļoti svarīgi, lai mēs viņu praktizētu. Un tāpēc laikam jau būtu labi sākt ar tādiem īsākiem laika periodiem. Starp citu, es gribēju padalīties vēl, es nezināju, vai man ar sanāks laika, bet es skatos, kas var jums to vēl pastāstīt. Mums eh, nu, jau sanāk pagājušā gada vasaras noslēgumā bija tāda nedēļu gara vasaras svedienas skola draudzes bērniem Jelgavas draudzē, un e, tad, kad mēs plānojām šo vasaras svedienas skolu, plānojām nodarbības, plānojam, ko mēs tur darīsim, tad man bija tāda iekšēja vēlēšanās sarīkot bērniem adorāciju nekad dzīvē, 20 gadus, eh, vairāk kā 20 gadus katehizējot, es nekad nebiju iedrošinājusies kaut ko tādu ar bērniem darīt. Un tagad es gribu teikt, mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, ka, a, mēs to nes, ka es iepriekš to nebiju darījusi, tāpēc, ka uh, Mm, jā, mēs sagatavojām bērnus. Priesteris uh, vadīja, uh, pirms tam bija katehēs, kurā viņš stāstīja par uh, traukiem, priesteru tērpiem un tā tālāk. Un arī atnākuši baznīcā, pirmkārt mēs atnācām ar saviem spilveniem. Bērniem bija spilvenes, kuriem sēdēt. Mēs sēdējām ap pašu altāru tā, lai viņi ļoti skaidri <laughs> redzētu, kur ir Kristus šajā te maizes zīmē. Uh, jā, es tur pa vidu mm, kaut kādus pāris teikumus sacīju, uh, E, kādas dziesmiņas mēs nodziedājām, kuri viņi, kuras viņi jau a, zināja no galvas, bet tas, ar ko es galvenokārt gribēju padalīties a, un ko es joprojām at, abrīnoju, a, a, apskatot šīs te vasaras skoliņas a, fotogrāfijas, ka a, mūsu bērni a, ļoti dziļi kontemplatīvi lūdzās šajā te pusstundā. Es tiešām biju līdz sirds dziļumiem aizkustināta, no tā, kā viņi lūkojās uz Jēzu, kā viņi reaģēja uz to, ka Jēzus ir šajā maizē un ka viņš uz tevi tagad skatās. Ka tu esi šeit priekš viņa. Un ziniet, e, ja bērni pirmo reizi vispār <laughs> piedaloties šādā te e, adorācijā bija spējīgi e, savākties, es domāju, ka viņi mums ir ļoti labi skolotāji šajā te jomā uzlūkot Kristu un ļaut viņam uzlūkot sevi. Adorācija, kāds mans rakstītājs raksta, miera, mīlestības, piepildījuma stunda, kad var vienkārši būt un viņu baudīt, mīlēt. Nevienmēr, bet reizēm es viņu jūtu un pamanu, ko viņš paveic manā sirdī. Adorācijā es reti nāku ar jautājumiem tikai tad, kad sirdī kāds smagums, bet citādi mīlu un ļauju sevi mīlēt. Un vēl kāda, nu jau pēdējā liecība, man adorācija ir skaistākā lūkšana. Iespēja klusumā satikties ar Jēzu, sirds saruna ar viņu, mīlestības apmaiņa. Diemžēl tik maz pieejama un iespējama. Plus, ka esam maz mācīti šajā lūkšanā. Cilvēki vienkārši nezina, kas tā ir. Jā. Kas ir adorācija? Un kas ir šis dievišķais gūsteknis, kurš mūs gaida e, katrā e, tabernākulā? Katrā e, baznīcā, kurā deg šī sarkanā lampiņa. Mīļo klausītāji, es eh, no sirds eh, esmu priecīga, pateicīga eh, visiem tiem, kur šodien bija kopā ar mani šajā raidījumā. Esmu pateicīga zvanītājai par dalīšanos visiem tiem, kur man uzrakstīja jau pirms raidījumā savas domas par to, kas ir adorācija, kas, kas priekš viņiem ir adorācija un, un kā viņi saprot evharistisko procesiju. No sirds es vēlos arī novēlēt tev, klausītāji, un katram no mums, lai uh, Kristu mēs uh, sastaptu, lai šajā maizes zīmē mēs sastaptu to, kurš mūs patiesi bezgalīgi mīl, tā kā neviens cits mūs nav spējīgs mīlēt. Paldies, ka biji kopā ar uh, mani un uz tikšanos pēc nedēļas. Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums. Laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Radījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.